สวดซ้ำๆเราสวดซ้ำจน เวลาเราสวดไปแล้วนะเนื้อหามันขึ้นเลยแหละความเข้าใจเนื้อหามันขึ้นขึ้นมาที่ใจเลย เรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของตัณหา ตัณหาก็คือกิริยาของใจของเรานี่เอง ความดิ้นรนของใจ ความทะเยอทะยานของใจ ความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของใจ ความขับเคลื่อนไปของใจ เราศึกษาเรื่องเหล่านี้เราศึกษาเพื่อพันมาที่ใจ ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันพันมาที่ใจ รูปเสียงกินรูปเสียงกินรสพลทธะธรรมารมพันมาที่ใจพันมาที่ใจจักขุวิญญาณโสตวิญญาณ คณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมรโนวิญญาณพันมาที่ใจจักขุสัมผัสโสตสัมผัส คณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมรโนสัมผัสเนี่ย การกระทบเนี่ยพันมาที่ใจจะกูสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสทางทางตาสัมผัสทางหูคำว่าสัมผัสคือกระทบกระทบคือสัมผัสเวลาไปสัมผัสวิญญาณท่านก็เรียก ผัสสะทั้งกระเรียกมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน เราจะเห็นความละเอียดในพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าท่านละเอียดมาก ท่านอ่านกิริยาของใจได้ทุกขยับกายขยับซ้ายขยับขวาขยับขึ้นขยับลงขยับยังไงพระองค์อ่านออก อ่านออกแล้วบัญญัติให้พวกเราได้เรียกได้เรียกตาม เพื่อจะเห็นร่องรอยเห็นเนื้อหา เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นตัวของมันนี่แหละเอาจิตมาจ่อที่จิตเราจะได้รู้เห็นเนื้อเห็นตัวของมัน เหมือนเหมือนกับมันมีตัวแต่แท้จริงคือใจใจความเร็วของใจ ที่มันสะสมมานานแสนนานอัธยาศัยอันนี้เราสะสมมานานจนมันดิดมันดิ้นมันดื้อมันด่าน เสร็จแล้วเราไปโทษน้นโทษนี้โทษอะไรต่ออะไรสารพัด สารพัดเพราะเราเพราะเราติดตันด้วยสติด้วยปัญญาขณะสัมผัสสิชาเวทนาสิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดทางใจ เวทนาเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เราสวดไปแล้วเนื้อหามจะขึ้นมาเราสวดเรื่องนี้เราสวดบทนี้เราสวดบทสมุทัยสมุทัยดุขสมุทัยโยดุทุกขสมุทัยดุขสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขสมุทัยเหตุเกิดของทุกข์ เป็นอริยสัจ อริยสัจ อริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐ ใครเห็นอันนั้นความจริงอันประเสริฐที่สุด เพราะเราเห็นแล้วเราเห็นร่องรอยเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นกลโอบายเห็นกลมายาสาไถของมัน ของมันก็คือของใจแหละเราจะคิดว่าเป็นของอะไร ไม่มีโจทย์ไปที่อื่นผิดหมดทำให้โจทย์มาที่ใจของตัวเอง ผิดหมด เราจับเรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างอื่นเนี่ยร่วงไปหมดเราไม่ต้องไปวิ่งวุ่นวิ่งวนวันตามโน้นตามนี้ตามนี้ตามนั้น ตามอะไรต่ออะไรสารพัดเราจอมาที่นี่เราวิ่งมาที่นี่ที่อื่นมันร่วงไปหมดนะที่อื่นมันร่วงไปหมดตั้งแต่สัญญา ตั้งแต่สัญญา สัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารไปนะ ตระหนักหมวดนี้นะมันเป็นอายตนะภายนอกทั้งหมด แต่ว่ามันตกผลึกไปข้างในที่ใจของเรา เราไปดูชัดเจน มันตกผลึกไปที่ข้างในใจของเราสัญญาสัญญาก็เป็นขันขันหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันดูไปที่กิริยาของมันก็คือกิริยาของใจนั่นแหละ อุปธิกิริยาของมันคือกิริยาของใจ มันจำได้ หามันเป็นธรรมชาติของมัน สัญญาตั้งแต่สัญญา สัญเจตนา สัญญาความจำได้หมายรู้ สัญเจตนา ความคิดถึง ในนี้ในนี้ท่านแปลว่าความคิดถึงความคิดถึง คิดยับถึงนู้นคิดยับถึงนี้นะพอคิดปั๊บเพลสติตัณหาสวมรอย เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งของมัน คิดถึงรูปปั๊บรูปสัญญาคิดถึงรูปปั๊บคือมันโผล่ขึ้นมาที่จิต บางทีมันก็เป็นมันเป็นจิต ขึ้นสู่วิถี ขึ้นสู่วิถีคือตาเนี่ยก็เรียกว่าวิถีจิตวิถีจิตคือทางเดินของจิต ทีนี้เรามีศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่า ศัพท์สมัยใหม่ เขาเรียกว่า จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึก คือเราไม่ได้ตั้งใจนึก แต่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมานี่เขาเรียกจิตใต้สำนึก มันเป็นจิตที่ไม่ได้ขึ้นสู่วิถี แต่หามันตกผลึกเป็นเรื่องของสัญญา เราพยายามรู้และพยายามทำความเข้าใจดูมาที่ใจของเรา เราจะเห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไร เนี่ยเรื่องเหล่านี้ เดี๋ยวนี้พวกเรามักจะส่งที่นู่นที่นี่ไปนู่นไปนี่วุ่นไปนู่นไปนี่ก็เพราะเราทอดทิ้งเรื่องใจของเราเลยมอบความสุขให้กับสิ่งนู้นให้กับสิ่งนี้มอบความทุกข์ให้กับสิ่งนู้นให้กับสิ่งนี้สิ่งนู้นจะให้สุข สิ่งนี้จะให้สุขสิ่งนั้นจะให้ทุกข์สิ่งนี้จะให้ทุกข์ไม่เคยย้อนมาดูใจของตัวเอง ต้นต่อที่แท้จริงของมัน ปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยคืออะไรคือรูป กับนามคือกายกับใจนี่เอง เป็นที่รวมอยู่ของกองทุกสัญญาฐานะสัญญาชีวาวิญญา กายสัญญา ธรรมสัญญา ธรรมสัญญา ธรรมธรรมสัญญาก็คือมันเกิดขึ้นที่ใจเอง มันเกิดขึ้นที่ใจเอง เราจะว่าจิตใต้สำนึกก็ได้ ธรรมสัญญา ความจำได้ ความหมายรู้ มันมีอยู่สองลักษณะนะ ลักษณะหนึ่งของมันคือจำได้ ลักษณะสองเนี่ยมันใคร่ครวญไอ้ที่เราจำได้นั่นแหละ มันใคร่ครวญแล้วมันหมายหมายหมายหมายหมายหมายเราดูไปที่ ที่มโนภาพที่ใจของเรามันจุดนิ่งไหมมันไม่นิ่ง เราดูภาพนิ่งนั่นแหละ แต่ถ้าเราดูมาที่ใจของเรา มันจะไม่นิ่งนะ มันมันจะหมายไปเป็นนู่นเป็นนี่หมายเป็นตัวเป็นตักเป็นตัวเป็นตนเป็นมีชีวิตชีวาเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเผลอปรุงปั๊บ ตัณหามันได้ช่อง มันก็สวมรอยมาแล้วล่ะตัณหา มันได้ช่องการมาตัณหาเนี่ย มันได้ช่องมันสวมรอยลงมา สาเหตุมันเกิดมันเกิดที่ไหน มันเกิดที่นี่ มันเกิดตรงนี้ มันไม่ได้เกิดที่ไหน นี่เรื่องของตัณหา รมตัณหาธรรมะธรรมะสัญญาทีนี้ท่านพูดถึงความอยาก ความอยากคือตัณหานี่แหละรูปตัณหา รูปตัณหา สัตดะตัณหา สัตดะสัตดะคือเสียง อยาก อยากในรูปอยากในเสียง อยากได้รูปอยากได้เสียงมันเป็นเรื่องของสัญญา มันหมายหมายมันก็เป็นเรื่องของความอยากอีกมันพันกันไปหมดทั้งหมดดูเราเราบรรลุความสามารถของพระพุทธเจ้าท่านมาแกะแล้วก็ตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาให้เราได้เรียกให้ให้เราได้รู้ดู มันมีกิริยาการจริง ๆอยู่เนี่ยอยู่ในใจของเรา มันมีอยู่จริงอยู่ในนี้ เราดูความฉลาดของโประงดูความละเอียดของโประงเห็นทุกปุโปรงหมดนะเนี่ยตัณหา สังเจตนาสังเจตนาความคิดถึงวิตก รูปวิตก สัตดวิตกรูปวิตก สัตดวิตกกันทะกันทะกลิ่นวิตก วิตกทั้งรูป วิตกก็คือนึกยบเดียวนั่นแหละนี่เราสมมติให้เรียกว่าวิตกวิตกวิตกนึกตรึกตรึกก็นึกนึกก็ตรึก นึกก็ตรึกก็คืออะไร ก็จิตมันเคลื่อนไปเนี่ยแป๊บแป๊บเป็นขณะของมันเวลาเราทำงานจริง ๆ เราไม่ต้องไปดูสัญญา เราไม่ต้องไปดูความจำเราไม่ต้องไปดูสมมติ จับมาที่ตัวจริงของมันเลย จำมาที่ตัวจริง มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่จับอยู่กับตัวนี้แหละได้คิงงนิ่งเลยเฮ้ยเป็นรูปสัญญาหรือเป็นเสียงสัญญาหรือเป็นอะไรสัญญาไม่ต้องไปหมาย ไม่ต้องไปหมายทั้งนั้น เพราะมันมีอาการที่จริงปรากฏอยู่เฉพาะจิตของเราด้วยเหตุที่เรามีสติจ่อท่านจึงตั้ง ชื่อให้ว่า มหาสติมหาสติ เพราะเราตั้งจ่อขึ้นมาปั๊บเนี่ย มันเหมือนกับคอยตีอะไรอยู่ตรงปากรูนี่แหละคอยตีแย้หรือคอยตีเฮียอยู่ตรงปากรูนี่แหละสนั่งเดี๋ยวโผล่มาปั๊บ โผล่มาปั๊บ ปั๊บ มันไม่กล้าโผล่มามันมุดเข้าไปในรูขุดเข้าไป นี่แง่ของการต่อสู้นะ อนี่ยการต่อสู้ มันมุดเข้าไปในรูเราต้องการจับมันมันไม่โผล่มาให้เราตีเราต้องขุดเข้าไปไอ้คำว่าขุดคำว่าขุดในที่นี้หมายความว่า เราหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส ข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นไรท่านให้เราสาวเข้าไปพิจารณาเข้าไป แกะเข้าไปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่น เป็นรสเป็นสัมผัสอะไรคืออะไรเป็นอะไรกันแน่ ท่านอาแกะเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปแล้วไปทำความรู้ไปทำความเข้าใจอ๋อนี่คือสาเหตุคือต้นต่อของมัน มันหลงยึดนี่เองมันหลงเกาะอยู่เองรูปกับสักตะวันเป็นรูปเสียงกับสักตะวันเป็นเสียงกลิ่นกับสักตะวันเป็นกลิ่นโรคมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมัน เสียงมันก็เป็นเสียงมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันจมูกลิ้น รวมไปถึงกายรวมรวมไปถึงรวมไปรวมไปถึงกายรวมไปถึงธรรมรวมไปถึงธรรมูป็นพภาพโพภาพการสัมผัส รวมไปถึงธรรมธรรมารมณ์สักแต่ว่าเป็นกิริยาการเท่านั้นเองสักแต่ว่าเป็นกิริยาการ วิจติกำหนดจดจ่อรู้รู้อยู่ ขุดไปขุดไป ด้วยเหตุที่เราไม่เข้าไปรู้เราเข้าไม่เราไม่ไม่เข้าไปเห็นเราก็เลยยึดลุ่มหลงยึด ลุ่มหลงยึด สิ่งที่เรารู้ไม่จริง มืดมืดบอดบอด เหมือนถูกปิดถูกพรางวอกวอกแวมแวมนะแต่ตัวสัญญาณมันหมายมันหมายเพิ่มเติมนะวอกวอกแวมแวมไอตัวสัญญาณมันหมายเพิ่มเติมนะไม่เชื่อลองพูดลงที่เอ้า โอ้ยไปเที่ยวที่ดีมากเลยที่แคนาดาเนี่ยหมายไปแล้วโอ้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้รู้ไปหมดไม่เคยไปนะ ไม่เคยไปเห็นหรอกตัวนี้แหละเขาเรียกว่าตัวสัญญามันหมายมันหมาย เพราะฉะนั้นตัวสัญญาตัวนี้อ่ามันเป็นกิริยาของจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งท่านให้นามว่าขันสัญญาขันสัญญาขันมันจะหมายหมายถ้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของกามก็หมายสารพัด ตามรูปแบบของกรมแต่หากมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันกำเริบที่จิต พอมันกำเริบที่จิตปั๊บมันก็หมาย หมาย หมาย หมาย หมาย หมายสำเร็จรูปเบ็ดเสร็จ เรียบร้อยของมันหมด มันร้ายกาจนะ นี่ร้ายกาจมาก ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ก่อทุกข์ก่อโทษในหัวใจ ตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยสมุทัยสมุทัย เหตุที่แท้จริงของการเกิดกองทุกข์ เราไม่เคยย้อนมาดูที่นี่ เราก็ไปใส่ความที่นู่นใส่ความที่นี่ ฟ้าแดดดินลมที่นู่นที่นี่ผีเจ้าเข้าทรงที่นู่นที่นี่ผีเอ่ยเปรตเอ่ยเจ้าที่เจ้าทางเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยสารพัดเราไปใส่ให้เสร็จแล้วเราก็ไปแก้อะไรไม่ได้ เราไปใส่ร้ายสิ่งที่เรามองไม่เห็นคาดคาดเดาเดาถ้าย้อนมาสอบดูในหัวใจของเราเราก็รู้อยู่แก่ใจว่า เราคาดเราเดาเราหมาย ถ้าเราย้อนเข้ามาที่หัวใจของเราขาดอย่างนั้นขาดอย่างนี้ เดาอย่างนั้น เดาอย่างนี้เอ๊นั่งขาดนั่งเดานั่งหมายนะอ่านึกมันคิดมันปรุงถ้าสัญญาเข้าไปแทรกปั๊บเนี่ยคิดปรุงหมายจนเบ็ดเสร็จ เรียบร้อยอเคยได้ยินไหมในธรรมบทท่านพูดถึงนะหลานเนี่ยบวชไปไปพัดให้หลงลุงน่ะหลงลุงท่านรู้วาระจิตเด้ ลุงลุงท่านเป็นพระอรหันต์หลานหลานไปพัดให้หลวงลุงพัดไปพัดมาเนี่ยไอ้ภาวนาจิตมันก็ไม่เป็นไปมันก็พัดไปมันก็ปรุงไปพัดไปก็ปรุงไปมันอยากสึกมันอยากสึกอยากซื้ออ๋อมีวัวสักตัวหนึ่งไปเลี้ยงกันเลี้ยง ขายวัวซื้อนู้นซื้อนู้นซื้อนี้ซื้อนี้ซื้อแล้วเราจะอยู่คนเดียวไม่น่ะเราจะต้องแต่งงาน แต่งงานกับคนนั้นกับคนนี้กับคนนี้กับคนนั้น แล้วแล้วมันจะมาหายไป โอ้เราอยู่ไปอยู่ไปโอ้มีลูก โอ้ยมีลูกเราไปอยู่บ้านนี้มีลูกพาลูกไปกราบพาลูกไปกราบผู้กราบชาพาลูกไปกราบปู่กราบย่าอะไรนะไปไปมามาเลยเอาเอาเอาตลับปัดฟาด้งลุงนะอะไรนะ ความปรุงความนึกความคิดความปรุงของตัณหาถ้ามันปรุงตามรูปแบบมันก็เป็นอย่างนั้นมันปรุงจนเบ็ดเสร็จเรียบร้อย เพราะฉะนั้นกิริยาอาการของมันสิบหมวดหกสิบช่องหกสิบรูหกสิบรูนี่คืออาการที่เกิดที่จิต จะเป็นรูปก็ตามจะเป็นนามก็ตามด้วยเหตุที่มันไปพันที่ใจ มันเป็นกิริยาการของใจเท่านั้นแหละแต่ข้อปฏิบัติด้วยการที่เราเอาสติมากำหนดจดจ่อตั้งรูเอารูปก็สัทว่าเป็นรูป ตั้งสติรูปขึ้นมาแล้วลึกรู้รูปโอ้รูปสักทว่าเป็นสิ่งระลึกของจิต เป็นสิ่งรู้ของจิต สักวารูปเป็นสิ่งระลึกของจิต เป็นสิ่งรู้ของจิต รู้แล้วก็ดับ รู้แล้วก็ดับไป รู้แล้วก็ดับไป รู้แล้วก็ดับไป ถ้าหากเรารู้ทันแล้วมันก็ดับไป แต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันเนี่ยมันรู้แล้วมันปรุงรู้แล้วมันปรุงหมายความว่าการที่เราก็ตั้งกำหนดจดจ่อด้วยข้อปฏิบัติ ที่เรียกว่าสติมหาสติมหาสติมันตกไป เพราะฉะนั้นสติเอ่ยสมาธิเอ่ยปัญญาเอ่ยมันมีอ่อนมันมีอ่อนมันมีจางมันมีจางมันมีอ่อน มันมีแก่แล้วก็มันมียิ่งมันมีอุกฤษมันเหมือนกับทั่วๆ ไปอย่างอื่นทั่วๆไปเออมีความรู้มีความรู้สักท้ามีความรู้โอ้มีความรู้ชัดเจน โอ้มีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้ง สว่างสวยอาคม คมนิดนิดหน่อยหนโอ้ไม่คมมาก คมบางๆ คมนิดนิดหน่อยหน่อยมองคมมาก คมปิ๊ดอะไรนี่แหลมอย่างเงี้ย คือมันมีมากมียิ่งมีหย่อนสติของเราก็จืดจืดจางจางแต่สิ่งเหล่านี้มันมันด้วยเหตุที่เราใจของเรามาสร้าง มาทำเป็นสนเป็นเป็นวิบาก ตกผลึกเป็นวิบากเป็นผลเพิ่มมีผลเพิ่มทุกระยะทุกเวลา ท่านจึงให้ทำอาศัยความภาคความเพียรของตัวเองในสร้างทำนั่งนี่แหละเนี่ยสร้างไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้กับจิตของตัวเอง ให้มันแน่นหนามันคงให้มันแก่กล้าก็มันเราสะสมทรัพย์นี่แหละ ถ้าเราจะสะสะสมสติสมาธิปัญญาในหัวใจของเรา ซึ่งมันเป็นทรัพย์ภายใน ก็เมื่อเราสะสมทรัพย์ภายนอกทีละห้าบาท ทีละสิบบาททีละร้อยบาทสะสมเข้าไปเรื่อยสะสมเข้าไปเรื่อยสะสมเข้าไปเรื่อยเมื่อก่อนนั้นมีน้อยนานนานวันเข้ามาไล่เมื่อไล่ดูโอ้มีมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิบปันยี่สิบปันสามสิบปันหนึ่งปีโอ้ยเป็นครุบเป็นถัง นี่สิ่งที่เราสั่งสมสิ่งนั้นก็เพิ่มพูนทวีคูณความคล่องแคล่วความชำนิชำนาญเหมือนความรู้ที่เราเรียนรู้นี่ยเริ่มไล่มาตั้งแต่กอไก่กอกาสระอะสระอาเห็นไหมประกอบอ่านคำนั้นคำนั้นคำนั้นสลับตีความหมายสิ จนสามารถอ่านปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะมันคล่องไปอการที่เราฝึกทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันสติ สมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกัน ถ้าฝึกมาให้ช่ำช่ำชอง เกี่ยวกับเรื่องของหนทางของจิต เกี่ยวเรื่องกิริยาของจิต เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของจิต มันก็ชำนิชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน มันก็อยู่ในท่าทีที่เราทำงานได้ทั้งหมดแล้วไม่ต้องมาตั้งมาท่ามาตั้งท่าหรอกเพราะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยอาศัยมันทุกขณะจิตเนี่ยน้อังยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน าศัยมันตลอดนี่เราพูดถึงหกสิบช่องหกสิบรูกิริยาอาการ มันไปอย่างไหน มันก็ไปจากรูปกนาม มันไปจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกเดี๋ยวพุทธเจ้า ดูพุทธเจ้าทำไมแยก แยกให้พวกเราดูให้เราจำให้เราเข้าใจตัณหา วิตก ตัณหาหกวิตกหกวิจารหกวิตกคือความตรึกนึกคิด วิจารคือตรอง เอ๊ะยังไงมันตรองเนี่ยตรึกกับตรองมันยังไงตรึกนึกคิดปั๊บตรองคือประคองไอสิ่งที่เรานึกได้นะประคองที่เรียกว่าตรองประคองแล้วตรอง เหมือนอย่างเราประคองพุทโธนี่ก็ถือว่าเป็นวิตกวิจารเหมือนอย่างเราประคองพุทโธพุทโธพุทโธ เอาสติความตื่นเนื้อตื่นตื่นตื่นรู้ของจิตเนี่ยมาประคอง ในนั้นมีสัญญาหมาย มีตัวเจตนาหมาย มีตัววิริยะ มีตัวอุตสาหะมีความบดมีความทนประคับประคองมันรวมอยู่ในยึดอยู่ในนั้นทั้งหมดเราต้องการรู้เนี่ยเราเย็บใส่อะไรมันใช่นะทั้งหมดโอ้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ แต่ถ้ามันไม่อยู่ถ้าถ้ามันไม่ไม่อยู่ไม่รู้ ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่อยู่สักอย่าง ถ้าจิตมันส่งไปนู่นส่งไปนี่ถ้าจิตมันเสียหายไปอย่างอื่น มันไม่อยู่ อะไรมันก็ไม่อยู่ ถ้าจิตอยู่อะไรมันก็อยู่ สติสมาธิปัญญาวิริยะ อุตสาหะความอดความทน ความกำหนดจดจ่อความภาคความเพียรความมุ่งมั่น ความอุตสาห์พยายามอะไรอยู่รวมอยู่ในนั้น ทั้งหมด กิริยาการที่ตัณหา มันจะมาพึงแทรกในหัวใจของเรานะสมุทัย สมุทัย สมุทัย เดี๋ยวมีตัสักเกวรัสักดุขคันทัสสะสมุทโย สมุทโยโหติเหตุเกิดของมัน สมุทโยโหติ ในหลักปฏิจจสมุปบาท มันพันกันอยู่ในเนี้ย ในหลักมัสยิปัฐานที่เราสวดหลักปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดตอนท้ายเนี่ยมันก็บังพันกันอย่างนี้นี่คือธรรมะหลักใหญ่ๆเราจ่อมาที่จิตเนี่ยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดจ่อภาวนาพิจารณากำหนดจดจ่อมาจ่อมาเห็นแต่หลักธรรมชาติทั้งหมดเห็นแต่การทำงานของจิตทั้งหมดนอกจากว่าเราจะแยกแยะหรือเราไม่แยกแยะ แยกไปเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรต่ออะไรจอมาที่จิตดวงเดียวนะมันปิดช่องปิดรูอื่น ๆ ทั้งหมดทั้งหกสิบช่องหกสิบรูอยู่กับรูเดียวเนี่ยที่รูอื่นถูกปิดหมด อยู่กับจิตดวงเดียวหรือมันก็อยู่กับรูปที่เป็นรูปรูปารมณ์รูปรูปอยา่อย่างเดียวยังเงินก็ดับหมดเพราะเราผู้รู้เราไปทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนที่สุด มันทำงานได้ชัดเจนที่สุดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์อย่างอื่นมันจะไม่ดับได้ยังไงไม่ใช่เราเราชัดเจนอยู่กับบทธรรมอยู่แล้วปัญหามันยังมาลากเราไปอีก มันลากไปได้อ่ามันลากไปได้ ถ้าบทธรรมบทนั้นเราปล่อยให้ความภาคความเพียร ลรายสติปัญญาของเราจางลงจางลงจางลงจางลงสมมติอย่างร้อยแรงเทียน มันก็รีลงรีลงเหลือแปดสิบหรือเจ็ดสิบเนี้ยคือตัณหาเริ่มแทรกแทรกแทรกแทรกแทรกแทรกแทรกไปพอมันได้ที่มันก็ย้ายปั๊บนะย้ายปั๊บย้ายปั๊บมาสวมรอยตัณหามาสวมรอย เอาไปใช้แทนแล้วเอาไปใช้แทนธรรมแล้วมันมีสองหน้าหน้าหนึ่งหน้ากิเลสหน้าหนึ่งหน้าธรรม หน้าหนึ่งหน้าตัณหาหน้าสมุทัยหน้าหนึ่งคือหน้ามัดหน้าปัญญา ที่เราทำนี่เราทำให้เกิดปัญญา การรู้เท่าทันนี่เป็นเป็นเรื่องของปัญญา เราทำมาตรงนี้เราพันมาตรงนี้ มันได้กับทุกจริตทุกนิสัยประเภทเจโตวิมุตต์ประเภทปัญญาวิมุตต์ประเภทผูนหนัก ในสมาธิประเภทผู้ไม่หนักในสมาธิ ต้องผ่านตรงนี้ที่เดียวกันหมด ต้องผ่านที่เดียวกันนี่ต้องผ่านทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันใครมาเจริญได้ทุกจริตทุกนิสัยผู้ที่สัมสมอบรมสมาธิมามาก เขาได้รับความสงบเยือกเย็นเร็วหมุนหันมากำหนดจดจอ่อ แสดงว่าเคยข่มเคยกดเคยต่อสู้ กับตัณหามามามากมานานข่มกดด้วยอารมณ์ของสมถะด้วยอารมณ์ของฌานเนี่ยด้วยอารมณ์ของสมถะเคยกดเคยข่มเคยต่อสู้จนอย่างสามารถกำจดจอจนทิ้งวิตกทิ้งวิจารไม่ไม่ไม่กำหนดจดไม่ดำริถึงคำ พุทโธพุทโธ พุทโธจิตก็อยู่สงบนิ่งอยู่กำหนดจดจ่อแน่วกำหนดจดจ่อแล้วก็แน่วด้วยอนิสงส์ที่สั่งสมที่เคยอบรมหามันเป็น มันมี มันเป็น มันมีคุณสมบัติพอ มันมีน้ำหนักพอ มันมีน้ำมันพอว่างั้นเถอะมันมีกำลังพอมันมีทุนพอ มันมีสตังพอมันก็ซื้อได้มันก็แลกได้มันก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้ ต้องสั่งสมทั้งนั้นแหละแร้วอยู่ให้มันเกิดอีกไม่มีเกิดไม่ได้ เราไม่ทำเหตุให้มัน ผลไม่เกิด ผลใดๆไม่เคยประสิทธิ์จากเหตุ ความอยากอยากได้สารพัดความอยากอยากเป็นมหาเศรษฐี ตั้งตัวได้เลย เป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวนี้คือคิดคิดตั้งคิดหลอกคิดอะไรขึ้นมามันคิดได้เลย แต่มันก็ปเปล่าๆลมๆแรงๆมีแต่ความอยากเฉยพลังของใจอย่างเดียว ถ้าไม่จ่อไปที่กิริยาอาการ อย่างอื่น ไม่สามารถจะทำให้เกิดทุนหรือเกิดเกิดคุณเกิดโทษได้ แต่ถ้าไปพันกับเรื่องอื่น ไปพันกับเรื่องสมุทัยเป็นโทษขึ้นมาแล้ว ไปพันกับเรื่องมรรคเป็นคุณขึ้นมาแล้วเรื่องของใจของเรา ย้อนมาที่นี่บ่อยๆศึกษามาที่นี่บ่อย ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้เราเข้าใจ ในเมื่อเราได้หลัก เข้าใจเรื่องหลักอย่างอื่น มันพลอยสะดวกสบายไปหมดอย่างอื่น มันก็เป็นเกล็ด เป็นเกล็ดเป็นปลีกเป็นย่ายไป ใครมีนิสัยออกรู้ออกเห็นก็ออกรู้ออกเห็นไป แต่ทิ้งตรงนี้ไม่ได้ทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ ทิ้งหลักตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นเป็นหลักอยู่แก่เป็นแก่นของหลักแท้ๆหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยทุกสมุทัยความทุกข์มันพันหัวเราทุกระยะทุกเวลาความทุกข์ ความทุกข์มันพันหัวพันหัวใจพันหัวใจของเราทุกระยะทุกเวลาสมุทัยอะไรมาพันสมุทัยนี่แหละมาพันทํทำให้เรายึดรูปทำให้เรายึดนามทำให้เรายึดกายทำให้เรายึดใจ เพราะสมุทัยมันมาพันมาพันปั๊บยึดกาย มาพันปั๊บยึดใจ พันปั๊บยึดกิริยาอย่างอื่นของกาย พันปั๊บยึดกิริยาหยมยิมเล็กน้อยสุขบ้างอะไร บ้างนิดดหน่อยของใจยึดนี่คือกองทุกของทุกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมาสัมผัสปั๊บมันมันมีสิ่งมาสัมผัส สิ่งมาสัมผัสก็คืออุบายอุบายวิธีกลไกอุบายวิธีกิริยาการของใจของเราเอง ที่มันมีนิสัยที่มันสังสมนิสัยแบบนั้นมาจนจนเชื่องชินจนช่ำชอง โอกาสที่จะเราจะมันดักสันดานของเรา ให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากหัวใจให้มันหายพยศไม่ให้มันมีฤทธิ์มีเดชออกมาแสดง เพื่อเจ็บมันหลอก หลอกลายไปวันๆเราจะมาดักมันได้มันง่ายๆเพราะพลังมันมาก พลังอำนาจของความหลงของเรา มันมาก เพราะเราปล่อยมันปล่อยมามาก เรามาคิดดูเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเรามาอย่างนี้เรามีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติเราพอจะรู้จักบ้าง ถ้าเราไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลย เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องซึ่งเราไปเกิดบางพบบางชาติเป็นเป็นสัตว์อย่างเงี้ยไปเป็นสัตว์เนี่ยมันมีโอกาสได้ฝึกไหมมันก็ไม่มีโอกาสได้ฝึก มันจะมีแต่เรื่องของสมุทัยมันยุ่ยแย่ก่อกวนใจให้ใจดีดิ้นนึกคิดอยู่เยอะทุกระยะทุกเวลาตลอดเวลา มันจะไม่แน่นหนามั่นคงได้ยังไง ถ้าจิวนัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาในหัวใจของเรามันมากมายมหาศาลยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนาทีตัณหาสมานาทีมันจะไม่มากได้ยังไงลืมหลับตื่นลืมตาทุกกิยาการที่มันกระโดดกระดิกแสดงออกนะมันเป็นร่องของมันทั้งหมดมันสะสมทั้งวันทั้งคืน ไม่ต้องตั้งอกตั้งใจ แต่ถ้าเรา จะตั้งอกตั้งใจศึกษาเรื่องธรรมปฏิบัติเรื่องธรรมเอาธรรมมากำกับที่ใจ เราต้องพยายามยก พยายามตั้งอกตั้งใจพยายามพยายามตั้งเจตนาเต็มร้อยไม่งั้นสู้มันไม่ได้ไม่งั้นสู้มันไม่ได้อาวุธที่คมพระาที่สุดก็คือนี่แหละมหาสติปัฏฐานนี่แหละพุทธเจ้าทรงวางไว้ เป็นมงกุฎกรรมฐานครอบ เหมือนกับมงกุฎครอบนั่นแหละครอบกรรมฐานอื่นทั้งหมดไม่มีสติสมถะก็เกิดไม่ได้ ไม่มีสติปัญญาก็เกิดไม่ได้ไม่มีสติไม่รู้เอาอะไรมา ควบคุมผู้รู้ของเราไม่มี คนบ้าขาดสติในเมื่อขาดสติเหมือนคนบ้าคนเมาขาดสติ ไม่มีอะไรควบคุมลองไปกินเหล้าให้เมาลองดู มันเขาบอกคุมคุมไม่ได้คุมไม่ได้เมาจริงๆมเมาเต็มที่คุมไม่ได้ แล้วแต่จิตมันจะปรุงไปยังไง สนองเอาไปสนองให้มันได้ทั้งหมด เพราะอะไรเพราะมันขาดสติมันไม่มีสติความรู้สึกตัวไม่มี สติความระลึกได้สัมผัสยะความรู้ตัวมันต่อเนื่องกิริยามันต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันกิริยามันต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันเหมือนเหตุกับผลเหมือนเหตุ ที่ไหนมีเหตุปั๊บผลก็ตามมา ที่ไหนมีเหตุปั๊บผลก็ตามมา ผลให้ผลทันที นอกจากนั้นมีวิบากกรรมตกผลึกเป็นผล ที่จะคอยให้ผลสืบสืบต่อไปข้างหน้าอีก มันมีนี่เรื่องของธรรมะพอสมควรกับเวลา